Mühtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmağıza çağırıram. Təbii ki, təqva sifətinin nail olmaq hasad deyil. İnsan geri çalışa. İnsan geri nədə çalışa? İbadətdə. Yəni, təqva sifətinə nail olmaq ancaq ibadəti artırmaqla, haramlardan çəkinməklə ancaq nail olmaq olar. Təbii ki, hamımız nəcət tapmaq istəyirik. Və nəcət tapmanın da səbəbləri var, yolları var. İnsan gəlir ona tərəf gedməlidir və onun üzərində çalışmalıdır. Və hər şeydə qayıdır, qardaşlar, kim ki nəcət tapmaq istəyir, kim ki cənnəti qazanmaq istəyir, hər şey qayıdır nəfsə yenə, nəfsin təmizliyinə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona görə buyurur ki, kim əgər, kim əgər saqqal arasındakın qorusa, yəni ağzı dilin qəst eləyir və həmçinin iki bud arasındakını qorusa, mən artıq ona zamin deyənəm ki, o cənnətdə idi. Yəni, iki şeyi insan qorusa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən zamin deyənəm ki, o cənnətdə idi. Yəni, cənnət üçün çalışma lazımdır. Nə isə eləmək, nələr isə eləmək, nələrdənsə geri çəkinmək lazımdır. Ona görə cənnəti kim istəyir, gəlir öz nəfsi ilə cihad eləyə. Və nəfsi nəfslə cihadın növlərindən də biri qardaşdır, iffətdir. Yəni, bunun bir mənası namus. Baba da insanın təmizliyidir, təmizliyinə dəlildir. Nəfsinin təmizliyinə dəlildir əməllərinin təmizliyinə dəlildir. Və ona görə, qardaşlar, iffət də, ümumiyyətlə, iffət hər bir qəbih şeydən, hər bir pis şeydən çəkinmək mənasındadır. Və onunla insan, iffətlə, iffətlə insan şəhvəti, şəhvətə qalib gələ bilir, şəhvəti boğa bilir və nəfsin günahlara meyl eləməyin qabağını alır. Və onun iffət də gözəl əxlaqlardan biridir mömin üçün. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunun duasında da eləyirdi daima. İbn Məsud radiyallahu anhuma buyurur ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem duasında deyərdi ki, Allahumma inni əsəluka, Allahumma inni əsəlukal huda və tuqa və ifafə və ghina. Yəni iffətli muslim rivayət edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua eləyirdi, düzgün yolu, təqvanı, iffətliyi və həmçinin heç bir şeyə ehtiyac olmadan, varlığı, yəni heç kəsə ehtiyac olmadan, olmamaq üçün. Və həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhümə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, övladlara, e, valideynlərə buyurur ki, övladlarınızla yaxşı davranın övradlarınızla yaxşı olun ki, onlar da sizinlə yaxşı olsun. Çünki övladın pis olması ən böyük birinci xəta, ən böyük taxsır daşıyan taxsirkar valideyn özüdür. Deməli, valideyn haqları yerinə yetirməyib. Valideyn borcun yerini yetirməyib. Valideyn məsuliyyəti yerini yetirməyib. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Övladlarınızı yaxşılıq eləyin ki, onlar da sizə yaxşılıq eləsin. Namusda olun ki, qadınlarınız da sizə namusda olsun. Yəni, yenə hər şey qadir kişiyə. Ona görə necə fikir verirsiniz? İffət, namus başqasına da insanın yanındakına təsir eləyir. Ona görə qardaşlar, e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur ki, əmrincə Allah subhanət hala buyurur ki, məhz iffət barədə فَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Nur surəsi 33-cü ayə. Allah subhanət hala bu ayədə buyurur ki, evlənməyə qüvvəti çatmayanlar Allah öz lütfi ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub saxlasınlar iffətlərini qoruyub saxlasınlar. Kim ki, evlənməyə imkanı yoxdur, Allah subhanət hələ onlara o imkanı yaradanacan qorusunlar özlənin. İffətlərini qoruyub saxlasınlar. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o vaxt ki, deyir ki, üç nəfərin müsəlmanın qanı haramdır, üç nəfərdən başqa. Yəni, üç nəfərə cəza verilir. Təbii ki, bu hakimliyir. Hər kəs yox. Onlardan da biri ailəsi ola-ola gelib zina eləyən. Çünki zina fərqlənir. Subayın zinasına ailənin zinası fərqlənir. Hətta cəzada. Əgər subay zina eləsə şallaqdır və bir il sürgün və sürgün də onun xeyrinədir, Çünki sabah şallaqdan sonra çıxsam, cəmatın arasında cilalı dünən o meydanda şallaqlayırdılar. Çünki cəza cəmatın arasında olur, qardaşlar. Məqsəd nədir? O birçilər çəkinsin. Yoxsa gizli otaqda cəza olan, cəza olanda onun bir faydası olmur. Cəza hamı görməlidir. Amma evli eləsə daşqalaqdır. Öldürmək, özü də daşqalaq. O yaxşı mənzərə deyil heç. Daşqalaq. Ona görə fikir versən, cəza da fərqlənir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, evlinin zina zina zina eləməsi. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, üç nəfər var ki, Allah Subhanahu taala qiyamət günü dindirməyəcək. Onları zikr etməyəcək. Onlara ağlırı əzab var. Onlardan da biri kimdir? Yaşlı zinakar. Yaşı yaşlıdır. Buna baxmayaraq hələm zina eləyir. Bunun cəzası cavanın zinasından daha böyükdir. Ona görə qardaşlar, xilas nədir? İnsan bu günahdan necə xilas ola bilər? Bu və baş bunu aparan yollardan və ümumiyyətlə nəfsi boğmaqdan ancaq iffətlə, iffətə nail olmaqla. Ona görə müsəlman iffətli müsəlman, namuslu müsəlman, onun yaşayanda ümumiyyətlə yaşayış da, həyatı da rahat olur. Xoşbax olur. Kəramətli olur. Rahat olur. Həm Allah qarşısında üzü ağ, həm insanlar qarşısında. Amma əks hal insanı zəlilləyir. Zəlilləyir. Və səbəb olur başqa günahlara düşməyə. Və həmçinin əziyyət çəkir o daima. Namussuz adam daima əziyyət çəkir. Rahat deyil. Ona görə Allah subhanətlə buyurur, nəfsdən, nəfsdən danışır və buyurur ki, Və nəfsun və mə səvvəhə fəəlhəməhə fucurəhə və təqvəhə qad əfləhə mən zəkkəhə. Qad əfləhə mən zəkkəhə. Yəni Allah subhanətlə buyurur ki, and olsun nəfsə və onu yaradana, sonra da onu günahlarını və pis əməllərindən çəkinməsini öyrədənə ki, nəfsin, təmiz, nəfsin təmizləyən, nəfsini təmizləyən mütləq nəcət tapacaqdır. Qad əfləhə mən zəkkəhə. Nəfsin təmizləyən nəcət tapacaq. Ona görə, qardaşlar, ümumiyyətlə, iffət barədə, namus barədə bizə Allah subhanətələ Quranda Hətta misallar çəkib. Və ən birinci misal, qardaşlar, peyğəmbərlərdir. Həmişə kimi. İnsan bir şey əgər istəyir, düz öyrənsin, peyğəmbərlərə baxsın. Allah subhanətə ala bizə peyğəmbərlərdən, bəzilərindən xəbər verib və hər cür vəziyyətlərindən xəbər verib. Ki, belə vəziyyətdə olanda necə eləmək lazımdır? Belə vəziyyətdə olanda necə eləmək lazımdır? Və misal çəkib kişinin iffətindən və həmçinin qadının iffətindən. Quran-ı kərimdə. Ona görə kişinin iffəti Yusuf əleyhissalam. Qadının iffətindən isə namusundan misal çəkmək olar Musa əleyhissalamın Şeybin qızları. Şeyb əleyhissalam peyğəmbər idi, iki qızı var idi. Qoyun otarırdılar. Və qoyuna da su vermək lazımdır. Və gəlirdilər quyunun yanına. Quyunun yanında başqa çobanlar olanda bunlar gözləyirdilər qıraqda. Gəlib daha yanlandı deyəmurdular. Gözlərinin içini girmirdilər. Həya var idi. Həya. Ona görə gözləyirlər ta hamı öz heyvanlarına su verəndən sonra bunlar yaxınlaşırdılar və su verirdilər. Və bugün Musa aleyhissalam Elə oldu ki, gəldi, yandı, gördü bu hadisəni və Allah subhanət hala bizə o iki qadın barədə onların o hərəkətdə barədə işarələ eləyir, necə iffətli idilər. Ən birinci iffətləri nədə ishar eləyir, namusları nədə görsənir, iffətlər nədə görsənir? Quyudan qıraqda idilər, qoşulmamışlar kişilərin arasına. Bu iffətli qadının əlamətlərindəndir kişi olan yerə gəlməz. Uzaq dayanar. Abrlı olar. Həmçin qardaşlar, o iki qadının iffəti nədə görsənir? Ki, kişilərlə əlaqə heç bir olmasın. Yəni, danışmasınlar. Hətta Musa ilə danışanda, Musa onlardan soruşanda, nə üçün gəlmişik? Deyir, gəlmişik, heyvanlarımızı su verək, atamız da qoca kişidir. O, heç atasını soruşmadı. Nə üçün? ki, Musa birdən soruşar ki, və ya başqası, su verməyə başqa adam yoxdur. Və ya belə, belə, belə. Dedi, gəlmişik su verməyə atamız qoca kişidir. Yəni, atamız qocadır, ona görə biz gəlmişik. Yəni, elə cavab verdilər ki, sual olmasın. Və bu da iffətli qadının əlamətlərindəndir. Təbii ki, nə danışırıq, kişilərə də aiddir, qardaşlar. Həmçin, qardaşlar, İffətləri görsəni ki, söhbəti uzatmamaq. Xüsusən də əcnəbi kişilə. Əgər məhrəm deyilsə, onunla danışmamaq. Səbəb olmamaq, söhbəti uzatmağa. Həmçinin iffət görsənir bu iki qadında. Musalan söhbət açmamaq. Yəni, elə cavab verdilər ki, söhbət bitdi. Amma elə cavab verə bilərdi ki, Musa və ya başqası soruşa bilərdi yenə. Həmçinin burada görsənən Musanın iffəti. Musa onlardan da iffətli idi. Və həmçinin qardaşlar, həmçinin su tökəndə də, su quyudan çəkəndə də Musa aleyhissalam kömək elədi. Lakin dindirmədi. Ha, üçü də sakit yanıb. Musa aleyhissalam çıxardır suyu tökür heyvanlara, onlar içirlər. Ha, üçü də sakit yanıb. Daha hava necədir, saat neçədir, hansı ölkələrdə olmuşsunuz zat və s. Mən filan yerdə işləyirəm zat. Biyabırçılıq. Həmsin qardaşlar, e, namus nədə görsənir bu iki qadında, həmçin Musanın özündə, iffət nədə görsənir, qardaşlar? Musa aleyhissalam elə ki, suyu heyvanlara tökdü, Dərhal keçdi, getdi kölgədə dayanmağa. Da dayanmadı yanında. Ay birdən qoy desinlər ki, qardaş, çox sağ ol. Allah razı olsun. İstəmədi onu. Görürsən, necə qaçırlar söhbətdən. Necə qaçırlar, bax, Peyğəmbər gör necə özünü qoruyur. Heç getdi tez kölgəyə. Heç nə demədi. Həm bax, iffət görsənir. Həmçinin qardaşlar, iffət görsənən o vəziyyətdən həmçinin Musa aleyhissalam əmin idi. Yəni, arxain olmaq olardı ona. Əmin idi. Peyğəmbərlər ümumiyyətlə amma əmindir. Yəni, arxaindir, xayn xaynət yoxdur onlarda. Hər bir şeydə. Ona görə qızlar gəldilər, atalarını danışdılar. Şöyb aleyhissalam. Şöyb də Peyğəmbərdir. Dedi ki, gedin onu çağırın. Gəldilər, dedilər ki, atamı çağırır. Musa aleyhissalam dedi ki, mən qabağda gedəcəm. Daha demədi, keçin qabağı, yol göstərin mənə. Dedi, mən qabağa gedəcəm. Əgər səhv getsəm, daşı atarsınız o tərəfə. Daş götürün, daşı atarsınız bu tərəfə, mən biləcəm ki, bu tərəfə dönmək lazımdır ki, danışmayaq. İffətin həddinə bax, namusun həddinə bax, özün qorumaq. və s. Misallar. Həmçin Yusuf əleyhissalam bu qadının iffəti Quranda bir qismi, bir hissəsi kişinin də iffəti var Quranda. Hansı ki, Musanın da iffəti görsənirdi, lakin ayrıca Yusuf əleyhissalam. Çünki iffət deyəndə Yusuf əleyhissalam yada düşür. Peyğəmbərlərin içində xüsusən. Və o da həmçinin iffətdə seçilirdi. Və özünüz də bilirsiniz ki, Yusuf Aleyhisselamın həyatı Quran-ı Kerim yeganə peyğəmbərdir ki, peyğəmbərlərindən daha doğrusu biridir ki, Musadan sonra əvvəldən axıracan həyatı zikr olunub Quranda. Sadəcə Musanın qırıq-qırıqdır, cürbəcür surələrdə Yusuf Aleyhisselam isə başdan ayağı bir dənə ayrıca surə ayrılıb. Və Əzizin də yoldaşı Yusuf Aleyhisselam gözəl idi. Gözəl idi. Və Əzizin yoldaşı da bu gözəlliyi gördü, vuruldu buna. Və bir gün elə oldu ki, Yusuf əleyhissalam otaqda olmadı, girdi içəri, qapını örtdü. Və özünü təklif elədi. Əzizin yoldaşı. Çünki Yusuf əleyhissalamın gözəlliyi elə idi ki, deyən bilmirdilər. Hətta qadınlar e, bu e, Əzizin yoldaşıyla eşidəndə bu hadisəni, qadınlar başladılar gülməyə Əziz, məclis elə, əzizin yoldaşı məclis elədi, qadın hamısı çağırdı, Yusufu çağırdı. Hamı girəndə əllərində bıçaq var idi, meyvə kəsirdilər, əllərini kəsirdilər, heç xəbərləri olmadı. Yəni, gör necə gözəl idi, hiss eləmədilər. Və lakin Yusuf əleyhissalam neynədi? Uzaq dayandı, baxmayaraq bildi ki, hədələndi ki, sən türməyə atacaqlar, zindana atacaqlar, hətta atdılar o səbəbə görə. Lakin yenə Ona görə qardaşlar, ən birinci bu hadisələrdə nə görsənir? Yusuf əleyhissalamın ümumiyyətlə bu hadisədə səbəblər çox idi ki, bunu etsin. Səbəblər, özü güclü səbəblər var idi etməyə. Buna baxmayaraq özünü qorudu. Səbəblərdən məsələ nə idi? Kişi idi. Hər bir kişidə hissiyyat var. Buna baxmayaraq iffəti qoymadı. Həmçinin cavan idi. Həmçinin cavan idi. Həmçinin onlardan başqa heç kəs yox idi orada. Yəni, insanların içində. Heç kəs yox idi. Həmçinin kim ki ona təklif eləmişdi, çox, o da gözəl idi. Və həmçinin hakimin yoldaşı idi. O əmir eləmişdi. O sadə işçi idi. Qul idi. Gör, nə qədər səbəblər vardı ki, vadar eləyirdi bu əməli görsün. Tələb eləyirdi bu əməli görsün. Həmçin, qardaşlar, həmçinin təklif qadın tərəfdən gəlmişdi. Həmçinin Lamsa İbn-i Qeym Rahiməhullah qeyd edir. Həmçinin, qardaşlar, Qürbətdə idi, heç kəs tanımırdı. Yəni, elə şeydir birdən hamı tanıyır da görür, amma qürbətdə heç kəs bunu tanımır. Lakin buna baxmayaraq, hədələndi, lakin buna baxmayaraq özün qorudu. Ona görə Allah subhanətə alə Yusuf barədə nə deyir? İnnəhu min ibadənəl müxlasin. O bizim xalis qullarımızdan idi. Xalis. Ona görə, qardaşlar, bu ümumiyyətlə əxlaq barədə, yüksək əxlaq barədə hansı ki, insanı yüksəldir. Zəlilliyə aparmır, yüksəldir. Danışmaq olar, çoxdur. Və səbəblər də çoxdur. Sələflərin həyatı, sahabələrin həyatından misallar. Sahabələrin həyatından misallar da çoxdur, qardaşlar. Hətta Peyğəmbər salasən bizdən qabaq Bəni İsraildə olan hadisələrdən qeyd edir ki, iffət insanı qoruyur, iffət insanı səbəb olur cənnətə girməyə, Allahdan köməyə. Üç nəfər. Hansı ki, mağarada qalmışdılar, daş gəlib, yıxılmışdı, daş yuxarıdan gəlmişdi, mağara ağzını ötürmüşdü. Tərbədə bilmirdilər. Onlar başladılar neynəyə, neynəyə? Onlar başladılar Allah subhanətə aləyə öz salih əməllərlə yaxınlaşmağa. Bu olar. Tabiyyəkilərlə yox, bu olar. Allaha yaxınlaşmaq olar, vasitə olar. Lakin nə? İnsanların özləri obyekt qurduğun, qurub pul qazanan yerlərdən yox. Şəriət icazı verən əməllərlə. Onlardan da biri salih əməl. Yaxşı iş gördün, yaxşı işdən sonra dua elə. Ya Rabbi, bunu sənin üçün elədim, başqa heç nəyə görə. Mənim bu işimə kömək ol. Onlar da elədilər, üç, o üç nəfərdən də biri dua eləyəndə dedi ki, o iffət məqamın qeyd elədi ki, hansı ki, qadın Lan belə bir hadisə olmuşdu, özün qorudu. Və səbəb oldu nicat tapmaqlarına, mağaradan çıxmaqlarına. Təbii ki, üç nəfərdən biri idi. Və həmçinin İbn-i Cəvzi Rahimullah sahibül misk, ətir sahibindən danışır. Ətir sahibindən danışır İbn-i Cəvzi Rahimullah. Deyir ki, zamandır, qadın qapını bağlayıb, deyirdi ki, mən səni istəyirəm, olmaşaq, bəs mən qışqıracam, deyir ki, sən məni evimi gəlmişdin qarət eləməyə ə, e, ki, bəs səni tutacaqlar, cəmat döyəcək. Bu oğlan da biraz ağıllı olur. Görür ki, vəziyyət mümkün deyil də, sağ qışqıracaq. Özü istəmir. İffətli idi, namuslu idi. Deyir ki, mən bir dənə ayaq yoluna deyim. Girir ayaq yoluna, ayaq yolunda olan şeylərdən üstünə sürtür. Bu ondan yaxşıdır. Çıxanda görür ki, bu qadın görür, ay deyir, çıx bayrə tez, çıx bayrə tez. Bu özü qovur evdən. <coughs> Lakin sonra cəmat da bunu görür, sonra o başlayır o qədər ətir vurmağa özlərinin özünə daima ətir vurur. Ki, bu hadisədən sonra. Hətta ona deyirlər ki, ətir sahibi. Yəni, daima ondan yaxşı gəlməyə başlayır həmişə. Yəni, belə misallar çoxdur, yadaşlar. Və Nəyə səbəb olur iffətli, namusluq? Nəyə səbəb olur qardaşlar? Ən birinci Allah subhanətələ Allah subhanətələnin <clears throat> qorxunu artırmağa, Allahdan qorxmağa. Kim ki artırır, Allah subhanətələ yönəldir, onu qoruyur. Həmçinin səbəb, yəni qorunmağa səbəb, daha doğrusu, qorunmağa səbəb nə ola bilər? Allah qorxusu. Həmçinin günahın aqibətini oxumaq. Oxumaq ki, kim belə eləsə cəzası nədir? kömək olur günahdan çəkinməyə. Həmçinin dua bu günahlardan çəkinməyə səbəblərdir, qardaşlar. Allaha dua eləmək. Həmçinin asiliyin təhlükəsi. Həmçinin imanı artırmaqla. Həmçinin evlənməklə. Xüsusən zinadan evlənməklə və həmçinin orucla. La şəriət qeyd edilib bizə. Yəni, ibadəti artırmaqla. Ona görə bu bəzi, qardaşlar, misallar idi. Təbii ki, bunun faydaları da çoxdur iffətin. Ən birinci insan onunla öz əzalarını qoruyur, bütün əzaların. Həmçinin cəmiyyətdə təmizliyə gedir, cəmiyyətdə təmizliyə gedir. Cəmiyyət dediniz təmizliyə, çıxır hər şey, hamısı deyir, hamısı bacı qardaşdır, hamısı bir yerdə. Bir yerdə qalırlar, bir yerdə gedirlər gəzməyə və s. deyirlər sonra. Çünki kimlər bunu eləyir, onlar özləri əziyyət çəkirlər qardaşlar. Şəriət bunu hələ belə deməyib. Şəriət bu qaydaları qoyub təmizlik üçün, cəmiyyət təmizliyi olsun. Lakin onlar ki, deyirlər, yox, hər şey belə olsun, o olan başında çatlayır. Lakin onlar başa düşmürlər. Həmçin, qardaşlar, nəfsin aliliyi, nəfsin əliliyi, nəfs rahat olur. Xüsusən də bu əmələ, bu sifətə nail olanda, iffət sifətinə. Allah subhanətələ bizə eşin faydalarından etsin və bizi bu sifətən nail olmaqda və qüvvətlənməkdə kömək olsun. Allah subhanətələ müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətələ bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Əqul həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəir-i muslimin min kullədən əstəğfiru innəhu huvəl-ğafurur-rəhim.